Ne sot vazhdojmë na me dersin tonë. Pasi që kemi treguar për jetën e Dexhallit, veprimin e tij, qëndrimin në tokë, tash na ka mbet të flasim për fundimin e tij. Pasi që Dexhalli të ecë, siç ka në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që Allahu ja mundson mrena atyre ditëve të cilat i ka të ecë 40 ditëve, të ecë në çdo vend dhe në çdo vend ban fesat, të mbramën herë ose ka me kanë vendi i xhamisë ku ka me zbrit Isa alayhis salam. E pastaj ka me u nisë për me shku te muslimant në Mesxhidul Aksa dhe kohën kur ka me mrri atje ka me qenë koha e namazit të sabahut dhe ka me qenë imami i tyre Mehdiu pasardhësi i pejgamberit s.a.s. Qat kohë kur janë të pregaditur me dalë me luftu Dexhallin, ka me qenë Mehdiu imam i muslimanëve, dhe kur ta shef Mehdiu ka mu tërheq prej mihrabit, ka me fillu me ecë mbrapa, që me ia lëshu vendin Isës a.s. me dalë imam, e Isa a.s. thot pejgamberi s.a.s. ka me ia vnu dorën e tij në shpatllat e tij, prej mbrapa dhe ka me shty ka me thonë del imam, ngase kjo është nderë që Allah a.s. ja ka lonë umetit pejgamberit s.a.s. që njani tjetrit i dalin imam. E pastaj pas namazit dalin dhe takohen do të thotë me Dexhallin e kur ta shef Dexhalli Isain alayhis salam fillon mu shkri sikur se kripa në ujë, ose në disa rivajete shkrihet sikur se vjami. Rreth kësaj na do të thotë janë këto hadithe të cilat janë përmend ka në hadithin e Abu Umames, hadith i gjatë transmeton Ibn Majah dhe Ibn Khuzaima, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka përmend atë kohë dhe ka thënë Kulluhum dhu sejfi muhallen wasaj Thot pejgamberi sallallahu sallam bashk me Dexhallin 70.000 jahudi të cilat kanë ardhë bashk me ta nga Esbahani për mi luftu muslimant në Mesxhidul Aksa 70.000 jahudi me këta gjith janë pregaditur me shpata dhe me mburoja Krishterët me zbritjen e Isait alejhi selam ngase humb ma ajo thirrja e krishterëve s'ka ma arsye krishterët me thonë se Isau kena pas dyshime ka qenë Zot apo s'ka qenë Zot mo se me zbritjen e Isait bëhet e qartë krishterëve e humbin luftën krishterët edhe lufta që bëhet një herë para se me ardhë Dexhalli me krishterët me romak që e humbin prej muslimanëve që kemi përmendur se prej shenjave të ardhjes Dexhallit ka me qenë thertoria që ka me ndodh mes muslimanëve edhe romakëve, luftë e madhe që kanë me ardh afër Halebit, kanë me zbrit edhe ata janë evropianë me luftu me muslimanë, do të thotë krishterë dhe kanë me humb luftën prej muslimanëve. Do të thotë fillimisht kanë me humb krishterët prej muslimanëve. Tash ka me mbet puna e jehudive dhe këtu ka me qenë përfundimi i luftës jehudëve. Mo jehudit s'kanë me pas më mundësi me luftu me muslimanë do të humbin me këta. Siç ka në hadithin e Samura ibn Jundubit radhiyallahu anhu thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend hutben e tij ka fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shenjat e kiametit ka qenë prej jehudëve. Puna e Dexhallit do të thotë qysh ka fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qysh herët, ka qenë çështje që i ka interesuar sahabët dhe kanë pas frikë mos po paraqitet në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe ka qenë ky Safi ibn Sajadi, njeri i cili është marrë me një lloj falli, është marrë me fall Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij hesht mos fol dhe mos i kalo kufijtë e tu. Ato që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka fsheh atij ka qenë surat ad-dukhan. Dhe tashti shejtani i cili e ka lajmëruar s'ka mujt me afru këtë saktësisht se çka i ka fsheh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thon duh dhe ai s'ka mujt me shpreh, me thon surat ad-dukhan, ka thon ad-duh ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ky mirret me lloj falli. Megjithatë, kjo ka qenë problem në kohën e sahabeve Kjo ka qenë në të dy sahabe janë betuar për Safin se ky është dexhalli. Gjithashtu është një tregim i cili flitet transmeton Abdullah ibn Omeri se ka taku një herë Ibn Sajadin, që këtë Safin. Wa kad tufijet aynuhu wa huwa kharijatun mithla ayn al-jamal. Dhe ju ka Gjithashtu ka ndodhur edhe një ndodhi prej Abu Said al-Khudri, i cili ka udhëtuar për në haxh me Safin, ka qenë prej njerëzve i cili ka pranuar Islamin, ka udhëtuar me ta për në haxh dhe është frikësuar prej tij, për shkak të disa çështjeve që i ka pasur ai, ndërsa ai është argumentuar se ai nuk është dexhalli, ka thënë pse dyshoni te unë dhe i ka përmendur disa çështje, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë se Dexhalli nuk hyn në Mekë as në Medinë, ndërsa unë kam hyrë edhe në Mekë edhe në Medinë. Ka thënë pejgamberi për Dexhallin se ai nuk ka fëmijë, nuk bën fëmijë, ndërsa unë ka thënë kam fëmijë dhe ti e di që familjen e kam lënë në Medinë. Edhe i ka përmend disa cilësi mirëpo prap sahabët janë frikësuar, se kanë thënë që prej kohës ndoshta ka kuptimin hadithi i pejgamberit se kur t'paraqitet si Dexhall, s'ka mundësi më me hin në Medinë. Dhe janë frikësuar, mos është ai i cili ka me u bë Dexhalli për të cilin ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa prej ulemave kanë thënë se ka mundësi që Saf ibn Sayyadi nuk ka qenë prej dexhallëve, apo ka qenë dexhall, se dexhall do të thonë mashtrues, por nuk është ai dexhalli për të cilin ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkak se edhe ky është marrë me një lloj falli, të cilin e ka bën në atë kohën e vet. Ndërsa Bejhakiu është përgjigj se Omer radhiyallahu anhu, edhe ata sahabët të cilët e kanë pa një kohë kanë menduar se është dexhalli ky. Mirëpo pasi ka ardhur hadithi i Temim ed-Darit që ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith tjetër çështjen e dexhallit janë tërheq prej këtij mendimi. Se në fillim ka thonë se edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndoshta ka dyshu. Mirëpo pasi që ka ndodhur hadithi i Temim ed-Darit që do ta përmendim, këta edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka pas më dyshim se Saf ibn Sayyadi nuk është dexhall. Nuk ka është dexhall. Ndërsa Xhabiri Një kohë t'gjatë ka besuar që është ai Dejjalli. E i kanë thënë për atina se ai ka vdekën. Dhe ka thënë Xhabiri edhe nëse ka vdek, ai është Dejjalli. për Safi ibn Sajadin, mirë po pasi që vin disa transmetime prej Xhabirit se pasi është bind n'vdekjen e Safi ibn Sajadit, ka fillu m'u tërheq prej mendimit të vet. Allahu alam, mirë po I thuhet hadithi i Jassasës. Jassasa domethënë spion, ose përcjellës, lajmërues. Dhe ka marrë sipas ngjarjes edhe emrin kjo hadith, e transmeton hadithin Muslimi n'sahihun e tij prej Fatime bint Qaisit. Thot se ka dëgjuar një herë thirrsen Se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka pas dikush pejgamberit diçka me lajmëru ose ka ndodh diçka, ka dalë njëri dhe ka thirrën as-salatu jami'a. Thot mu mbledh në xhami ose namazi për xhami. Edhe janë këtij këtë njerëzit janë afru në xhami me kqyr se kanë falë një dy rekata dhe pasaj pas burrave. Domethënë safin e parë prej grave pas burrave. Domethënë pejgamberi sa selam kur e kanë falë namazin dhe kanë qenë gratë në xhami, mas pari janë rënit, rëndet safet i kanë mbush burrat, pastaj kanë fillu gratë. Dhe kur kanë fillu me dalë, burrat kanë prit, janë ngrit gratë kanë dalë prej xhamisë, pastaj kanë dalë burrat. E thot kam qenë në safin e parë pas burrave. Do të thotë safin e parë të grave. Vërtet ai është në detin e Shamit ose detin e Jemenit në anën e lindjes. Ma huwa min qibal al-mashriq, e çka është ajo në anën e lindjes? Do thot pejgamberi sa selam ka bënë shenj se ana e Irakut, Shamit, ato deta ato ajo anë është në të cilën kanë udhëtu këta dhe në atë anë është Dejalli. Dhe kjo hadith e bën qartë një sen se Dejalli është dhe ekziston dhe është i mbyllt